Մարտակերտում այսօր նախատեսված էին քաղաքի ազատագրման 30-ամյակի միջոցառումները։ Սակայն տոնական միջոցառումների փոխարեն Մարտակերտում հարգանքի տուրք են մատուցել հայրենիքի համար նահատակվածներին եւ հոգեհանգստի կարգ իրականացրել։ 30 տարի առաջ 1993 թվականի հունիսի 27-ին Արցախի պաշտպանական ուժերը վերջնականապես ազատագրեցին շուրջ 1 տարի գերության մեջ գտնվող Մարտակերտ քաղաքը եւ նպաստավոր պայմաններ ստեղծեցին հարակից բնակավայրերի ազատագրման հետագա գործողությունները հաջողությամբ իրականացնելու համար։ Ազատամարտիկ Նիկոլայ Ավագիմյանը Մարտակերտի ազատագրման գործողություններն առանձնացնում է երկու փուլի։ Առաջին փուլը երբ 1993 թվականին Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանները անարգել առաջ էին շարժում եւ Գյուրգյուրի հետևից ազդագրում էին մարտի 20-ից 21-ը ազդագրվեց Պուշկինյալ բարձունքը, որը որ իշխում էր Մարտագետ քաղաքի վրա։ Սակայն հաշվի առնելով Խարվաճարից եկող վտանգը մարտի 27-ին ստորաբաժանումները շրջվեցին թողնելով ուշքերյալը կառավարչարը ազդագրելով որպեսզի հետևից չխփեին թիկունքից չկարողանային խփել մարտակերտի շրջանում ազդագրող զորամասերին Ազատամարտիկի խոսքով բռնազավթված Մարտակերտ քաղաքը վերադարձնելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ էր դիրել ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող Մաղաուզի քարհանքերի տարածքին, հերոստաաշտարակի եւ Պուշկին յալ բարձունքներին, ինչը հնարավորություն կտար հայկական ստորաբաժանումներին ուղիղ նշանառության տակ առնել քաղաքը։ Ազատագրական մարտերը սկսվեցին հունիս ամսին։ Երեք փուլով հունիսի սկզբի 12-ից 13-ը, 15-ից 16-ը այնուհետև հաջողության հասանք 25-ից 26-ը Տելևուշկա Մաղավուզի Քարհանք էր եւ այդպես շարունակ մինչեւ Հակոբ Կամարի գյուղանյութի հուլիսի 3-ին արտագրվեց Ենկերի շրջանցունքը, որը որ կազմում էր Մարտակերտի շրջանի Ջախտեվը։ Մնացած օրերին 27-ին, 28-ին արտագրվեցին Պուշկենյալ եւ Ղարագիզ բարձունները, այդպիսով հունիսի 28-ը մտա պատմության մեջ որպես Մարտակերտ քաղաքի արտագրման օր։ Մարտակերտի շրջանը եւ մասնավորապես Մարտակերտ քաղաքն ազատագրվելուց հետո մեծ ջանքեր պահանջվեցին հասարակական կյանքի բնականոն ընթացքը կրկին վերականգնելու համար։ Հասարակության Հանրապետությունը հաղթահարեց պատերազմի հետևանքներն ու անցավ հայրենի բնորանի շենացման գործին, մի կողմ դնելով դժվարություններն ու սահմանամերձ բնակավայրերին հատուկ վտանգները։ Մենք տեսանք 16 թվականի ապրիլյան պատերազմ, 2020 թվականի քարաշորսորյա սարսափելի պատերազմ իր բոլոր ցաներ հետևանքներով։ Այսօր մենք ծեծված ենք, բայց ընկճված չենք։ Չպետք է կորցնենք մեր պայքարելու ունակությունները, մեր պատենական հայրենիքում ապրելու ցանկությունը։ Այսօր նշելով Մարտագիր քաղաքի ազդագրման 37-րդ տարեդարձը մենք պատահական ողջ մնացածներս գլուխ ենք խոնարհում մեր բոլոր զոհվածների շտակի եւ նրանց հարազատների արժեվ։ Փախք Արցախյան գոյամարտում 2016 թվականի ապրիլյան եւ Խարաշոր Սորիա պատերազմներում նահատակված զինվորներին։ Փարք Մարտակերտի ազդագրման ժամանակ նահատակված հայ որդիներին առողջություն եւ բարություն է մաղթում բոլոր մասնակիցներին ու իրավորներին։ Մարտակերտը ինչպես մնացած բնակավայրերը ազատագրվեց համազգային միասնության եւ հայ մարտիկի խեզախության ու ազնազոհության շնորհիվ։ Այսօր էլ հետպատերազմյան դժվարություններին օրեցօր ավելանում են շրջափակման հարուցած կենսական հարցերն ու խնդիրները, ճամանային լարվածությունն ու անդառնալի կորուստները սակայն Մարտակերտին շարունակում է ապրել ու արարել իր հարազատ քաղաքում, ունենալով միայն մի երազանք՝ խաղաղ երկինք եւ լուսաբացներ։ Իլոնա Անդրեան, Արցախ լրատվական։